12646 fatvo. Savol: Ramazonning oxirgi 10 kunligidan tashqari istalgan vaqtda e'tikofda o'tirish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ha, e'tikof o'tirish har qanday vaqtda joizdir, biroq eng afzali Ramazonning oxirgi 10 kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalari radhiyallohu anhum ga ergashib e'tikof o'tirishdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ba'zi yillarda Shavvol oyida ham e'tikof o'tirganlari ishonchli manbalarda keltirilgan tavfiq Allohdandir. Manba Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 410-bet.